Diego dia Godinho. Avisa o meu mano Godzilla que ela não bebe mais uísque. <laughs> e nem vodka. Elas não bebem mais uísque, elas não bebem mais vodka. Elas bebem pinga e pioca. Elas bebem pinga e pioca. Ela cola na ponta da praia, ela chama as amigas, são todas gostosas. Elas bebem pinga e pioca. Elas bebem pinga e pioca. Ela chega só de salto alto, com do curto e a boquinha rosa. Elas bebem pinga e pioca. Elas bebem, pinga e pioca. Com a bandinha de limão, misturado com extrato coca. Elas bebem, pinga e pioca. Descendo com o copo na mão, se insinua pro MC se tota. Vai descendo com o copo na mão, gostosinho pro MC se tota. Vai descendo com o copo na mão. Que que ela quer? Que que ela quer? Ping pior. Que que ela quer? Que que ela quer? Paradinha pro M se toca. Que que ela quer? pior. Que tá que ela quer? Tá que que ela quer? Ah, velho, só pode ser ele, né? É Elas não bebem mais uísque, elas não bebem mais vodka. Elas bebem pinga e pioca. Elas bebem pinga e pioca. Ela cola na ponta da praia, ela chama as amigas, são todas gostosas. Elas bebem pinga e pioca. Elas bebem pinga e pioca. Ela chega só de salto alto, com vestido curto e a boca. rosa. Elas bebem pinga e pioca. Elas bebem. pinga e pioca. Com a bandinha de limão, misturado com extrato Elas bebem, pinga e pioca. Descendo com o copo na mão, se insinua pro MC Tota. Vai descendo com o copo na mão, gostosinho pro MC Tota. Vai descendo com o copo na mão. Que que ela quer? Que que ela quer? Pinga e pioca. Que que ela quer? que ela quer? Quadradinho com M de toque. Que que ela quer? Que que ela quer? Mandioca. Que que ela Que